Šeit rādījumā arī Latvija sākām rakstnieka pārunu stundu pasaules tulkošana. Studijā Jānis Udrs un mana viešņa ir mūsu operetes teātra mākslinieckā direktore, valdes priekšsēdētāja Agija Uzoliņa Kazlauska. Sveic jūs, Agija, mūsu studijā. Labdien! Kā jūs jūtaties katoļu radiostacijā? Brīnišķīgi! Jā, jūs esat kristieti arī. Jā, Katoliete? Nē, <clears throat> es piedaru pie Rīgas Mateja baznīcas. Luterāni tāpat kā es, jā. Mēs tad abi esam <laughs> viesos pie katoļiem. Un es jums gribu vispirms pateikt lielu paldies par jūsu operētas jaunāko iestudējumu. Tā ir maskata opera, monooperas variantā. Valentīna par izcilo mūsu kino zinātnieci Valentīnu Freimani. Mm, un jau presē ir atzīmēts, ka opera noslēdzās ar stāvu ovācijām, tad es varu atzīties, ka es biju viens no pirmajiem, vai pat ne pirmais, kas tur Vēf kultūras pilī piecēlās kājās aplaudējot, jo tā bija tāda iekšējā sajūta. Kā jūs paši vērtējat kolektīvus? Esat gandarīti vai kaut kas tā kā vēl drusiņi savadā gribējās? Es esmu ļoti, ļoti priecīga un gandarīta, un uh, Um, manuprāt, šī opera šobrīd ir īsti laikā, jo tajā celtās tēmas ir aktuāls. Šodien es teiktu, pat vēl aktuālākas nekā desmit gadu atpakaļ, kad notika pasaules pirmizrāde. Jo tā ir cilvēcība, tā ir liela uh, cilvēka mīlestība, kas iet pāri um, visam, kas notiek apkārt, uh, kas iztur, uh, kas pārvar un kas izdzīvo. Tā ir mīlestība pāri visam. Un uh, neskatoties uz uh, ļoti sarežģīto operas uh, um, dramatu, dramaturģijas un laika fonu, kas bija no 1939. līdz 44. gadam, mēs akcentējām tieši šo saules pusi, šo saules spēku, šo mīlestības spēku, kā jau nu pat tās teicu. Mm, un mēs, operetas teātris, runājam par lielām personībām, par personībām, kas ir nozīmīgas uh, Latvijas kultūra vēsturē, un neapšaubām kinozinātniece, leģendārā kinozinātniece Valentīna Freimana tāda ir, jo viņa kaut kādā ziņā pat, nu, varētu teikt, iemieso visas nācijas uh, vēsturi un visas nācijas pārdzīvoto. to nu, ļoti, ļoti sarežģīts laiks, kuru viņa pārdzīvoja, pārciet ar, ar visām kara šausmām, ar holokaustu, ar, ar izsūtīšanām, ar, kas nesaprotams milzīgas ciešanas un bailes, gan ebreju tautai, gan, protams, arī latviešu tautai un visām tautām, kas bija Latvijā un Eiropā – Un viņa izturēja, un viņa izdzīvoja, viņa paglābās, neskatoties uz to, ka faktiski visa ģimene gāja bojā. Viņa atrada spēku piecelties no tā un iet tālāk dzīvot. Dzīvot pilnvērtīgu dzīvi cik mēs tad līdzīgi domājam, jūs šīs, šī uzveduma mm -hmm. veidotāji, un es, nu, skatītājs, bet es rakstu vēsturisks romāns, un es redzu, ka tieši pašreizējā vēsturiskā kontekstā šī opera un jūs iesnedējums ir ļoti aktuāli, jo pasaulē atkal plosās karš. Paldies Dievam, Tas ne pie biesmīgi, mums, jā. bet tuvu mums, ļoti tuvu mums. Tas ir viens, un otrs jūs minējāt mūsu nācija, Jā, mūsu Latvija, Latvijas nācija, latviešu nācija, bet tautība Valentīnai Fremenei bija cita, viņa ir ebrejieti. Jā. Un es Pirmkārt, es to jūtu kā ļoti skaistu, skaistu tādu simbolu, ka sonora vaice, kas iznes visu uz saviem pleciem. Kaut televīzijā pirms tam viņi tādā, tā kā teica, vai man bail pat domāt, ka man sauc par režisori. Ja viņa taču ir režisora. Nu, viņa ir lieliska arī, režisora. Galu lieliska, galā, jā. galu galā jau to pierādīja mūsu iestudējums, kurš sonora režisēja cilvēku balss telefons. Eh, pulenka cilvēku balss apvienojumā ar um, viencēlienu Menotī telefons, par kuru mēs dabujām lielo muzikas balvu. Tā bija sonors režija. Jā, un šeit... Viņai var... ir brīnišķīga eh, gan eh, mākslinieciskais briedums, gan arī profesionālā pieredze, ka nu, viņai izdodās šīs režijas. Un šeit Valentīnas jau ieskaņā šī, šis iesdējums sākas ar to, ka viņi iznāk caur publiku, it kā no latviešu nācijas. Viņi ir Latvija. Jā. Un te man jādomā man un daudziem, arī bez manis citiem uh, skatītājiem, jādomā, cik lielu ieguldījumu ebreji ir devuši Latvijas nācijas izveidošanā, pasaules kultūrā, Latvijas ebreji un arī Latvijas valsts nodibināšanā, un arī mūsu neatkarīgās valsts atjaunošanā. Atcerēsimies brīnišķīgo <laughs> manu skolotāju Mavriku Vulfsonu un viņa ģeniālo vēsturisko mm -hmm. runu. Lūk, tas un šis ebreju nesalaužamais gars, tas ir ļoti aktuāls arī tādēļ, ka arī Izraela tagad ir agresijas upuris. Paldies, paldies par šo iestudējumu. Jā, katrā ziņā, nu, hebreji ir izredzētā tauta un, un uh, arī kā pret tādu mums ir jāizturās un tas ir jāsaprot. Un eh, neviena tauta jau nevar dzīvot izolācijā. Ir jāsadarbojas, ir jābūt kopā, ir um, jāizprot vienam otrs, uh, un tas attiec gan uz cilvēkiem viens pret vienu, gan arī uz tautām viens pret vienu. Un jā, katrā ziņā mēs esam aizlūkšanā par to, kas notiek uh, Izrēlā, un tas ir nu, kā tāds mazs pasaules modelis. Šis um, iesludējums vainago jūsu operetes teātra desmit gadu darbu. Nu, šogad aprit des, desmitā gadsimta. Eh, sakiet, kā tas ir? Nu, operēt, es atceros no bērnības arī brīvības ielā, to laiku Lihanina ielā, tur bija vidzemes tirgus, tur bija operētas teātris, un es tur gāju ar vecākiem, jo puika būdams klausīties, un, un mēs zinām vārdus tādus kā kā zveja, brīnišķīgais solists un tādus. Eh, bet, eh, kad es paskatījos operas teātra vēsturi, vēsturē, kā tas ir bijis vēl no pagājušā gadsimta sākumiem, eh, tad tur daudz kas ir bijis tik juceklīgi un tā, ka nu, skaisti vārdi ir un talanti, kurus mums jāatceras. Uh, bet man tā liekas, ka jūs ejat kaut ko pavisam jaunu, jaunu ceļu, un, un šis ir pavisam cits teātris. Nevar teikt, ka jūs atjaunojat kaut ko bijušo, vienkārši to žanru kā tādu. Jā, jums taisnība. Um, tas, kas bija brīvības ielā un piedzīvoja uh, 50 uh, darba uh, radošos gadus. Tas ir viens veidojums, uh, sākotnēji manas vecās mammas laikā mm, muzikālās komēdijas teātris, tad Rīgas operetes teātris, un uh, tad tika pārsaukts par Rīgas muzikālo teātri. Tas bija valsts teātris. Um, ar savām telpām, brīvības ielā, blakus Matīs tirgumu, visi to zināja, stāvēja rindās pēc biļetēm, un uh, Nu, jāsaka, uh, es tai laikā nebiju visai liels operets gājējs, lai gan es esmu pianiste trešajā paudzē un muziķu ģimenē dzimusi augusi un ļoti daudz uz koncertiem, gan kā bērns tiku vesta un izrādēm, gan... Um, gan arī vēlāk, protams, pati gāju, bet man par opereti ir tādi, um, nu tā, par valsts operetas teātri ir pavisam nedaudz atmiņu. Piemēram, es ļoti spilgti atceros uh, Šuberta tremeitiņas. Atceros ka vizuāli, kā viss skatījās ar tām albītēm, cik skaisti. Un atceros, um, nāc pie puikām, atceros māsu Keriju. Bet nu, no klasiskajām operetēm jāsaka visai maz to atmiņu ir, jo jā, nu, es negāju daudz uz, uz operetas teātri. Mm, bet mani kursa biedri gan tur <laughs> um, dabūja savas pirmās lomas, tika uzaicināti, kā Andris Daņļenko, kas, ja vien būtu teātris turpinājis strādāt, nu tā īsti būtu viņa vide un viņa radošais uh, lidojums varētu tur izpausties tāpat uh, Miervaldes Jeņš, uh, Um, nu noteikti arī Inguna Laksdiņa, toreiz tagad Inguna Kalniņa, Uh, un jā, <laughs> gan, gan jau vēl daudzi citi, uh, tie visi mani kursa biedri, un faktiski viņi pavisam nedaudz paspēja tur pastrādāt, un tad arī teātris tika slēgts, kā tautā saka, slēgts. Bet faktiski uh, tie bija tie sarežģītie laiki, uh, 90. gadi, kad Latvija atguva neatkarību. Un, um, protams, ka nu, daudz kas tika darīts pirmo reizi, neviens jau nezināja, kā pareizi, ko darīt, jo tāda precedenta jau nebija bijis. Tāpēc uh, es um, nu, negribu aizrauties ar pārmetumiem kādam vai kādiem, uh, bet um, jā, nu, teātris tika apvienots ar operu. Operēts teātris juridiski tika apvienots ar operu. Un, um, faktiski tas ļoti daudziem valsts Rīgas muzikālā teātra um, māksliniekiem, cilvēkiem, trupas locekļiem, nu, faktiski salauza dzīvi. Jo, protams, viena daļa kādu laiciņu varēja pastrādāt operā, uh, bet pēc tam <laughs> no viņiem tā jauka atbrīvojās, un, un viena daļa uzreiz zaudēja darbu un faktiski arī varbūt pat dzīves jēgu. Sakiet, un jūs pirms šiem desmit gadiem, vai var teikt tā, ka sākāt klajā vietā telpa savas, ja? Cik es zinu, jums nav joprojām. Mm -hmm. Jums brīnišķīga zāle VF kultūras pils, bet Tā, tā nav, nav jūsu. Tā nav jā. mūsu, tā ir tikpat jūsu kā mūsu. <laughs> Kaut tā būtu <laughs> jūsu, es novēlētu, jā. bet es to nevaru izlemt. Jā. Es varu tikai jā. Dievu lūgt, lai jā. jūs dabūtu tādu jā. labu zāli. Jā. Tā kā tad bija? Jā, nu... Tad drusku atpakaļ vēl ir jāpakāpjas eh, vēsturē, jo mm, 2006. gadā uh, Manai laika biedrenei um, toreiz Latvijas um, valsts konservatorijā, tagad muzikas akadēmija to, to sauc. Mm, Ievai Viļumai bija iecera atjaunot Rīgas muzikālo teātri, un viņa man uzaicināja kā koncertmeistari. Uh, vēl šodien atceros to zvanu, kad viņi man zvanīja un uh, jautāja, vai es vēlētos. Um, Nu, tā tas sākās. Uh, toreiz mēs iestudējām Lehāra, Grāsu un Luksemburgs. Uh, toreiz Latvijas kultūras pasauli pirmo reizi uzzināja, kas ir Inga Šļubovska. Iepazina Ingas Šļubovskas un Jura Ādamsona brīnišķīgo duetu part un partnerību. Tāpat tās Andris Lapiņš, ārkārtīgi spilts komiķis. Mm, toreiz arī pirmo reizi uh, bija mana sadarbība ar Sonoru, Sonoru Vaici, uh, Anžēls Didie lomā. Mm, Renē bija Miervaldis Jeņš. Jā, nu tas bija tāds pirmais mēģinājums, un jāsaka, varbūt pat kaut kādā ziņā simboliski, ka Ingai Šļubovskai arī tas bija, tā bija pirmā tāda skatos pieredze un pirmā iespēja um, apzināties un izstrādāt un izveidot lomu, nevis uznākt uz skatos, nodziedāt vienu dziesmiņu, āriju, vēl kaut ko, bet veselu lomu izstrādāt. Viņi to izdarīja izcili. Viņu pamanīja gan skatītāji, gan, um, gan, gan, gan kritiķi, un kāpēc es saku, ka tas ir simboliski, uh, šo gadu laikā neviens vien jaunais mākslinieks uh, caur mūsu izrādēm ir audzis, ir um, um, guvis skatuves pieredzi, un Latvijas skatītāji ir iepazinuši izcilus, brīnišķīgus, uh, jaunus dziedātājus, solistus. Jā, nu tad nāca mm, mm, Bajadēra, tad nāca uh, cirka princese cirkā, uh, tad vēl pa vidu bija um, kas, Čigāna barons – Arī Karmenes iestudējums tāds netradicionāls bija. Jā, un nāca 2009. gads. Nu, to visu vadīja Ieva Viļuma, bet es jau pašā sākumā jutu, ka tas apjoms ir milzīgs un nu, ka viens cilvēks faktiski netiek ar to galā. Un ar mani ir tā, ka ja es kaut kur esmu, tad es esmu pa 100 vai 200 procentiem, vai arī es neesmu nemaz. Un es pieslēdzos uh, ne tikai kā pianiste, koncertmeistere, ne tikai strādājot ar dziedātājiem, mācot viņiem uh, vokālās partijas, spēlējot mēģinājumos, um, dažkārt uh, <laughs> aizstājot orķestru un tam līdzīgi, uh, bet uh, pieslēdzos arī um, nu, visās mārketinga mm, lietās, reklāmas lietās, ar, ar sadarbības partneriem, ar sponsoriem, ar um, teiksim, saturu vai, vai, vai bukletu veidošanu vai kaut ko nu, ļoti plašā spektrā. Un tad mēs arī iestrādājām abas divas kopā un Faktiski tas bija tāds absolūti nenormēts <laughs> darbs. Es biju tā kā darba ņēmējs, bet um, nu, strādāju, darīju nu, tā kā, it kā tas būtu mans. Bet faktiski es, es ļoti iemīlēju šo operetas žanru, uh, un... Uh, izjūtu to garšu, un man bija brīnišķīga iespēja strādāt ar lielajām personībām, um, kas uh, šo žanru pazīst, kas zina katru niansi, uh, kas ir erudīti, zinoši, um, uh, kā piemēram maestro Jānis Kajaks, diriģents, neskaitāmu Latvijas diriģentu, audzinātājs, skolotājs, komponists, um, nu, ārkārtīgi plaša radošā personība, un ar Jāni Kajaku man bija sadarbība vēl ilgi, ilgi, faktiski līdz pat pēdējai dienai. Es vienmēr priecājos par viņu padomu un vienmēr ar viņu kopīgi mēs apspriedām gan mm, radošās ieceres, jo viņš, viņš zināja visu, tu viņam varēja jautāt nakts vidū, <laughs> viņš tev pateiks un izstāstīs un jau paredzēs uz priekšu jau soļus, ja. Tāpat tās izcils režisors, arī viņa dēls, arī Jānis Kajaks, um, ļoti, ļoti mācījos no šiem abiem speciālistiem, uh, Protams, nu, kurš gan teātri pasaulē nezina horeogrāfu mm, Albertu Kilinieku. Un Alberts tik perfekti pārzina uh, vokālo specifiku. Uh, uzlikt deju vai, vai uztaisīt horeogrāfiju, uh, tas vēl ir tikai daļa no tā, kas ir vajadzīgs tādam operets iestudējumam. Un mūsu operets iestudējumiem šodien šajā periodā, kas ir uh, Eh, par kuru mēs šodien arī runāsim, nu, tas ir īpaši svarīgi. Pat labam mēs vēl tā kā par to iepriekšējo runājam, par ievas viļņums periodu. Jā, bet... bet faktiski tas man deva to garšu un to lielo mīlestību pret to operetas žanru. Uh, es viņu iepazinu, es eh, sajūtu, cik daudz tur ir patiesuma, cik daudz tur ir humora, cik daudz um, ir faktiski mīlestības tai, tai visā, ja, un cik vienkārši to ir, teiksim, izniekot, ja tā varētu teikt. Um, var uztaisīt ar gaumi, var uztaisīt profesionāli, var uztaisīt uh, līdz ar to arī ļoti vērtīgi, bet ir ļoti vienkārši to uztaisīt lētu. Uh, Un te ir tas uh, moments, kāpēc varbūt uh, ir kāda <clears throat> daļa cilvēku, kas varbūt ir ar kaut kādu snobisku attieksmi pret opereti, uh, Iespējams, ka arī man tāda bija tad, kad es mācījos dārziņas skolā un, un, un <laughs> muzikas akadēmijā un Amerikā, uh, un, un, jo mums neko daudz par operētu nemācīja, bet tad, kad es iepazinu to žānru, kā teikt, no, no iekšpuses, uh, un pat tiešām iepazinu, tad es sapratu, cik daudz tur ir pozitīvā, cik daudz tur ir tā, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, dzīves prieks, prieks, ja, un... Uh, Jā, un tad nāca 2009. gads, mainījās teiksim, tie likumi, kas saistīti ar sponsorēšanu, arī Ievai Viļumai mainījās dzīve, un mēs nolēmām, ka tai brīdī ir jāpārtrauc un jāaptur tas projekts. Nu, pagāja daži gadi, Un man iepazīstināja ar vienu attīstītāju no Austrālijas, kurš bija liels operetes žanra cienītājs un kurš vēlējās būvēt operetes teātri Latvijā. Un mums tādas nopietnas sarunas sākās, un tad es sapratu, nu, tūlīt jau būs. un tad, nu, par cik man tā, tā, tā operēta bija tā sirdī ieķērusies, tad es sapratu, ka tagad ir īstais laiks, kad ir jāatsāk atkal. Jo man visu laiku tā doma bija, ka kaut kad tas notiks. Nu, un tā es sāku pulcēt savus kolēģus kopā un, un radās pirmā iecer. Un tā mēs sākām strādāt, tas bija 2013. gads. Um, sākotnēji tas bija Latvijas operetes fonds, um, pēc tam operetes teātris. Mm, teiksim, katrai organizācijai ir savi uzdevumi, bet uh, vienots strateģiskais mērķis. Uh, Un, jā, nu, faktiski uz pilnīgi citiem pamatiem, nekā tas bija toreiz brīvības ielā. Šī ir īstā reize pieteikt muzikālo pauzi, un e, mēs e, pēc rakstnieku pārunas stundas radīcijas tad ļaujam e, viesim, viešņai izvēlēties šo muzikālo ilustrāciju, un šoreiz tas ir no jūsu jaunākā iestudējuma no Valentīnas klausāmies – you. Skan radiokamā arī Latvijas rakst, rakstnieka pārunu stunda un mūsu studijas viesiņa Rīgas operas teātra izveidotāja, mākslinieckā direktore Agija Ozoliņa e, Kozlovska. Lūk, tikko skanēja šī brīnišķīgā arī e, Valentīnas arī no, no Artura Maskata, no Maskata operas. Jā e, Valentīna. Bet sakiet, šajos desmit gados iespējami ir bijuši daudzi. Eh, kurš jums liekas tas nu, veiksmīgākais, vai arī es pat teiktu, ka rakstnieks vārdu mīļākais? Jo man teiksim, mans mīļākais romāns. Jā. Varbūt citiem tā neliekas, bet kas man sirdī. Ziniet, nu, tas ir tā kā ar bērniem. Nu, kā tu vari pateikt, kurš bērns tev ir mīļākais? To nevar pateikt. Tas lielākais palaidums varbūt ir mīļākais <laughs> jā, bērniem. Ja? Jā, um, Katrs mūsu iestudējums ir ar kaut ko īpašs, un katrs ir savādāks. Um, svarīgi ir tas, ka pirmkārt mēs esam žanriski daudzveidīgs teātris. Tātad mūsu repertuārā ir gan operetes, um, sākām ar Klīvija, tad jautrā atraitne, tad bāles savojā, Silva Čārdaša karaliene, gan operas, kā jau pieminētā, Valentīna, mm, Artura Maskata un cilvēku balss telefons, pulenku menotī, gan mūzikli. Um, pirmais džūboks mūzikls uh, Latvijā um, ar Raimondu Paulu mūziku, Mežozīte, um, pilsētas romance – Tāpat muzikli bērniem, Karlsons, Paukojam un Šmaukojam, abi Lūriņa režijā, um, tur Žilinska muzika un Ārne Oits muzika, ko mēs atceramies no savas bērnības, brīnišķīgā muzika, mūsdienīgā aranžējumā. Uh, tāpat tās operets teātris uh, ir izveidojis uh, pirmo opereti filmu Latvijas kultūra vēsturē. Uh, un, uh, Ar tā ir Roviku. pirmā operete, uh, kas ir filmēta reālā vidē, nevis uz skatuves, bet reālā vidē. Lauteris Muižā toreiz mēs bijām pirmie, mm, kurus tur ielaida, uh, Un, uh, tagad, tagad jau arī citi var iet un, un baudīt šo brīnišķīgo Lautars Mūžas kompleksu, bet toreiz visa filmēšana um, Platona Buravicka mūzikai un uh, Jūra Hirša librets un dzēja. Jā, mm, trīs zvaigznes Zigfrīds par Zigfrīdu Anna Meirovic. Uh, tas toreiz uh, bija tā, ka mēs visi, visa valsts gatavojāmies Latvijas simgadēji. Un visi valsts teātri uh, arī gatavoja dažādus iestudējumus. Un ņemot vērā, ka mēs, operets teātris, mm, nu, mums ir ļoti nopietni uh, ilgtermiņa tālējoši profesionālie mērķi. Es arī vēlējos, ka operets teātris um, dod savu pienesumu vērtīgu, nopietnu Latvijas simgadēju. Tāpēc es pasūtīju operetes mūziku komponistam Platonam Buravickim un libretu Jurim Hiršam, un tā tapa šis trīs zvaigznes Zigfrīds, kuru režisēja mm, Dace Micāni Zālīte, kur bija, jāsaka, brīnišķīgi solisti. Uh, gan Valters Gleške Meirovits lomā, gan pirmās sievas lomā Jolanta Strikaite, gan otrās sievas lomā Sonora Vaice. Um, jā, tas par Meirovits runāju. Tā kā man grūti pateikt. Protams, ka trupa – Operetes trupa tas ir liels organisms. Tur ir gan solisti, gan kora mākslinieki, gan dejotāji, gan orķestris, protams. Arī visi tie cilvēki, kurus jūs neredzat uz skatuves, bet bez kuru darba nav iespējams. Visi tehniskie, mākslinieciski tehniskie, protams, visa administratīvā komanda, jo ir milzīgs sagatavošanas darbs, lai vispār kaut kas varētu tapt un vispār <laughs> kāds sākt kaut ko mācīties un gatavot. Un um, tādā situācijā kā mums, uh, kad mēs faktiski teātri esam izveidojuši teātris bez teātra, jo sava nama, kā jau jūs nu pat teicāt, mums vēl līdz šim nav, um, nu, ir sarežģīts tas darbs. Ah, tā, es vēl nepieminēju Startautiskais operas festivāls. Mums jau pieci tādi ikšķilē ir bijuši, un šogad augustā būs sestais Startautiskais operas festivāls. Un vēl ir sadarbība ar, ar, ar, ar dažādiem māksliniekiem un uh, vairāk nekā 13 valstīm. Un, Šis festivāls arī programmas. šogad iekļaujas desmit gadu jubilejas atzīmēšanā. Jā, nu, mēs tā, ar to kompleksā. festivālu noslēgsim to desmit gadu mm -hmm. jubilejas uh, sezonu, jo faktiski jau, nu, jau tā kā 11. sezona jau ir sākusies. Un arī Rīgā, kas notiks, vai tikai Ikšķilē? uh, jā, nu, par to jāstāst tad atsevišķi ir, mhm. tad, ja mēs runājam, teiksim, par iecerēm, um, tad... Uh, desmit gadu jubilejas koncerts būs festivāla ietvaros, tātad 3. augustā jubilejas galā Ikšķils brīvdabas estrādē, un tā pati programma būs 6. septembrī VF e kultūras pilī. Jā. Kā var gan tur, gan tur jā. skatīties. Jā. Sakiet, kā tas ir ar, ar mm, finansiālo aspektu. Ja? Nu, jūs pārnāk skatītāji, pērk biļetes, tas mm, jums pilnas zāles, bet ar to vien, es domāju, nepietiek. Vajadzētu arī kādu valsts atbalstu, un cik es zinu, jums tāds tika piešķirts. Mhm, ne, un ar, ne, ir tāda leģenda, ka Raimons Pauls bija Raimons jau teica, ja nu dod Dievs jums kaut ko no tās saņemt, un nu, laikam, ka tas Raimons skepse piepildījās. Jā. Vai tas tā tikai žurnālisti aprindās tāda informācija ir? Jā, nu tas ir tāds... Sāpīgs <laughs> jautājums. Sāpīgs, delikāts jautājums, teiksim tā, jā. Um, protams, um, ņemot vērā, ka operets teātrī visi cilvēki ir profesionāli. Visi ir ar profesionālām izglītībām, gan tie, kas uzskatūs, gan tie, kas aizskatūs <laughs> un, un orķestrī un kur visur, ja. Protams, ka tas ir mūsu darbs, tā ir mūsu dzīve. Um, visiem lielajiem teātriem ir valsts dotācija. Nu, piemēram, Latvijas valsts Nacionālajai operai un baletai 12 miljoni no valsts budžeta. Um, gadā. Gadā, jā. Plus ziedojumu un plus viskaut kas. Bet uh, redziet, um, protams, var taisīt maza sastāva <laughs> koncertu uzvedums vai vēl kaut ko. Nu, var uztaisīt vienu, piemēram, nu, tur divi, trīs cilvēki, jā. Um, koncertu kleitās un viss, ja? bet tas, ko mēs darām, tas ir liels sastāvs. Kā jau minēju, ka trupa ir liela, katrs viens, katra viena vienība prasa atsevišķu milzīgu sagatavošanu, milzīgu darbu, nemaz nerunājot par to, ka visas dekorācijas ir <laughs> vispār jāizdomā, jāuzskicē, tad jāsaražo tāpat kostīmi, ja, kas tiek mainīti mūsu izrādēs. Mums ir grēzni, bagāti kostīmi. Un um, tas, protams, viss prasa līdzekļus, jo, kā jau es teicu, vai nu es daru, tad es daru uz 100% un tāpat visi mani cilvēki, visi operetas teātra cilvēki, kas mēs esam kopā, mēs darām uz 100% Un ziniet, man brīžam gribās teikt pat uz 200, pat tiešām 200 procentiem, jo tā ir milzīga pašaizliedzība, ko es esmu piedzīvojis kaut vai no dziedātājiem, no solistiem, no dejotājiem, no, no daudziem mūsu trupas cilvēkiem, kur varbūt tādā valsts teātrī pateikt, man vajag slimības lapu un visu un, un cauri, ja? es nebūšu, ja? bet tas ir milzīgi pašaizliedzīgs darbs, kas, kas visus šos gadus ir Un uh, visa šī gatavošanās, ja tu gribi uztaisīt kvalitatīvu izrādi, ja tu gribi kvalitatīvu sagatavošanas procesu, tas viss maksā. Un, protams, mēs rakstām projektus, cik spējam. Protams, uh, es esmu ārkārtīgi pateicīga katram vienam mūsu sadarbības partnerim, mūsu, man gribas teikt, lielam draugam. Um, un mums tādi ir, kas jau no pirmās dienas, no pirmā gada jau, uh, nu, ar ko mēs esam kopā. Nevienmēr uh, tās ir lielas naudas, dažkārt tas ir pavisam varbūt kā, kaut kas neliels, bet tā mēs to mozaīku veidojam kopā. Uh, vai, piemēram, Tā ir barter sadarbība, jeb maiņas sadarbība. Mēs eh, dodam to, kas ir mums, eh, teiksim, tas, kurš novērtē mūsu darbu, dod to, kas ir viņa. Un tā mēs mainamies un apusēji izdevīgi. Um, nu, vai, vai, teiksim, to, ko šis sadarbības partners saražo, <laughs> dod, dod mums, ja? um, tas ir sarežģīti, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Protams, ka mums ļoti ir nepieciešams stabils finansiālais pamats. Jā, tas pagaidām tāds nav. nav. Nē, neskatoties uz to, ka pārpa 20 tūkstoši cilvēku parakstījās uh, par mūsu iniciatīvu, uh, par to, ka ir vajadzīgs operetes teātris. Uh, paldies katram vienam, mīļie cilvēki, ka ka jūs mūs gaidat un ka jūs nākat uz mūsu izrādēm un ka mēs varam jums dot to prieka lādiņu, ko mēs tik ļoti vēlamies. Um, neskatoties to, mēs vēl neesam saņēmuši ne centa garantētu. Ziniet, tādēļ jau vairāk mm -hmm. var mhm. abrīnot to vieglumu, to gaišumu, kas skan jūsu dziesmās, jūsu iestudējumos, uh, Tagad nākamā muzikālā pauze, ko jūs šeit piedāvāsiet mūsu klausītājiem? Jā, uh, nu tagad, lai skan Franča Lehāra mm, ārija no operetes Smaidu zeme, tev pieder mana sirds. Uh, šī ārija nu, man gribas teikt, kurš gan viņu nezina. Kur, un es jā. ļoti, ļoti <laughs> ticu un ceru, ka mēs kādreiz varēsim visu operēt iestudēt, jo tur ir daudz vēl citas skaistas mūzikas. Bet um, šī ārija, lai simbolizē to, uh, ko mēs vēlamies ar savu darbību jums pateikt. Mēs Lai. jūs mīlam, skatītāji, un mēs jūs mīlam, uh, Latvijas uh, klausītāji. Um, un jums dziedās Dainis Skutelis. Brīnišķīgs pieteikums, lai skan. Tev pieder mana sirds, ka tevis nav jau skumja skan. Sirds tā kā puķe vien, kad nieks ir tai, spožs saulės stāv. lai arī kur es būtu, es tevi blakus jūtu. Sirds tavu elpu tveri brīdī, un pielūgsmē pie kājām krītu tev. kad tevis nav jau skumjas kar. Sirds tā kā puķe vīst, kad liekts ir tā es pašsaules tā. skan radio Marija Latvijā raidījums rakstnieku pārunu stunda. Es runāju ar eh, Latvijas nevalstiskā operetas teātra izveidotāju Agi Ozoliņu Kazlovsku. Mm, viņa ir arī šī teātris mākslinieckā direktore. Kas bija šīs brīnišķīgās balss īpašnieks? Atkārtot, Jā, šis lūdzu. bija, jūs dzirdējāt uh, tenoru Daini Skuteli un uh, operetas teātra orķestri, uh, kuru vadīja uh, lieliskais mūsu diriģents Atvars Lakstīgala, kas ir mūsu galvenais diriģents operetas teātrī. Man liekas, ka arī vēsturiski Latvija tāda tenoru zeme, kā tad <laughs> atgādināt, ka mans jaunākais romāns, uh, Bel vēl kantoša fotēnā ir par slaveno tenoru Jāni Vītiņu. Un, starp citu, kas man pārsteidza, tur, kad es aprakstīju 20. un 30. gadu Latvijas operu, Tad tur arī dažkārt tajā pašā teātrī viņi iesdēja opereti, jo cilvēki, nu vienkārši, lai kāds var papildināt, jo mm. tomēr kaut kā uz opereti tajā laikā tā kā cilvēki labprātāk nāca, ja tā e, opereti tā kā demokrātiskāk. Tas tā vienmēr ir bijis. Vienmēr, Tas tā vienmēr jā. ir bijis. Jā. jā, jo opereti ir viegli saprotam, tur nav jābūt uh, sagatavotam īpaši, un tur vienmēr ir prieks, tur vienmēr ir laimīgas beigas, tur ir humors, jā. Ja? Pat kādreiz saucās jā. muzikālā komēdija, lai gan man tas nu, tā drusi, nu, kad, kad, tas bija pirmais vai, nosaukums vienmēr jābūt teātri. komēdijai, jā. varbūt gaiša, jā. gaiša eh, opereta arī bez, bez humora, jā. jā. Jā. Ar, tikai ar līriku, bet eh, kādi tad ir jūs nākotnes uh, Ieceres, nu, to, kā te desmit, ga, desmit gadu jubileja tiks atzīmēta, to mēs tā kā runājām, bet mm -hmm. Nu, tālāk, 11, 12 gads, un kā izskatās ar jūsu pastāvīgām mājām? Bija ļoti, ļoti liela iniciatīva no ogres pašvaldības, ja viņi piedāvāja mājas, bet nu, jā. nu, nu ziniet, Rīgas, kā jā, tas ir? Ziniet, pa šiem gadiem uh, es esmu daudz un dažādās situācijās uh, piedzīvojis dažādus solījumus. Taču ar ogri ir tā, ka es jūtu, ka tur ir vīrs un vārds. Tā ir tāda liela vērtība šodien. Un, uh, nu, bija tā, ka vienkārši uh, vienā seminārā um, es stāstīju par mūsu mērķiem, ko mēs darām, cik nopietni mēs strādājam un cik svarīgi mums ir savas telpas. Un lūk, šis arī finansiālais pamats kā profesionālam teātrim. Savukārt, ogre – vēlas attīstīt to daļu, kas kādreiz bija ogres centrs, bet tagad jau ilgus gadus ir pamests novārtā. Tā ir tā daļa, kur ir vēsturiskais ogres tautas nams, kas ir celts par uh, tautas saziedotiem līdzekļiem. Tur mainījās īpašnieki un viss, bet kopš tās mūsu pirmās tikšanās un sarunas uh, pa šo laiku ogres uh, novada pašvaldība ir uh, atguvusi šo īpašumu savā īpašumā, teiksim, atpirkusi atpakaļ. Uh, un ir faktiski lēmums pēc lēmuma, uh, ļoti pārdomāti, ļoti mērtiecīgi, uh, lai ogrē būtu šāds teātris. Tātad tā iecera ir – visu to rajonu atjaunot, tur būs gan vienības laukums, tur būs gan uh, muzejs, gan viesnīca, uh, gan arī uh, pārcels ceļu, lai to laukumu varētu izveidot. Tāpat jau blakus tur jau ir lielais lidls, tur jau ir blakus jau aplis uztaisīts, kur ir Ziemassvētka eglīte katru decembri. Un šobrīd jau ir tik tālu, kā ir mm, maijā jābūt jau publiskotam projektam. Notiek vēl pēdējie tehniskie saskaņojumi, un maijā jūs visi redzēsiet, cik ārkārtīgi skaista ir ogres novada iecere uh, operetas un muzikālā teātra telpām. Un jūs esat par uh, vēl, to? Protams, Protams. Es, es Katrā domāju, ziņā tikai tā simpātiska pilsēta, bet tomēr tā nav Rīga, ir mm, pa, 30 mm, km apmēram attālums. Jā, tā nav Rīga, bet Rīgas pašvaldība tālāk par <laughs> solījumiem nav tikus, un, un es neredzu to interesi, saprotiet. Uh, piemēram, par to pašu VF kultūras pili. Uh, savulaik bija solījums, ka mums tur varētu būt mājas. Uh, līdz šai dienai tas nav realizējies. Toties, eh, pateicoties eh, cienījamai arhitektei Rūtai Krūskopai, kurai es izstāstīju, ka mums tur varētu būt mājas, VEF kultūras pilī ir orķestra bedre. Aha. Jo ļoti viņa svarīgi. saprata to, ka mums kā operetas teātrim ir ļoti svarīgi atbilstoša eh, tā infrastruktūra arī orķestra bedri, jo mēs ar orķestri strādājam. Ja? Tā kā um, vēlreiz atkārtoju, ar ogres pašvaldību redzot to darbu un redzot, kā ogre attīstās, cik interesanti ogre attīstās un uh, neordināri, es gribētu teikt, um, man ir liela ticība, ka viņi savu vārdu tur. Um, tur ir gan <laughs> lielākā, baltajā, skaistākā skola, gan, gan, gan nu, jūs aizbrauciet, es domāju, ka tur ļoti daudz arī brauc un to visu. Jā. Muzejs, tas ir biblioteka tāpat un daudz kas. Uh, Tas attālums, nu, būtībā aizbraukt no Jūglas līdz Pārdaugavai. Tieši tā. Sastarēgums Tieši stundās tā. būs ilgāk. Jā, turpat ir visi transporti. Ir, tur, ir vilciens Jā, pie kam būs stāvvietas. Jā, šose, jā, stāv, jā. Stāv, Protams, tie ir divi gadi vēl noteikti. Man tikai sāp sirds arī par to, ka Rīgā tagad dažas brīnišķīgas zāles, manuprāt, e, Maskavas nams, ko mēs mhm. beidzot atņēmām agresoru valstī, teroristu valstī Krievijai. Tagad tā tukša, un, un es tur vienreiz biju, mm -hmm. uz viena eh, ārzem teātra viesizrādi, Eh, tā no zāles var redzēt, laba skatuve, liela un skatītāja zāle un ideāla vieta. Ideāla vieta un, un no dažādiem aspektiem. Jā, lieliska zāle, bet tur jā, tiesājas. Nē, bet tur nebūs. <laughs> Ne. Mūžam enerģiskais Jūras Millers tiesājas arī zinātņa akadēmijas jā, vadību. Arī laba Zāle stāv tukša, jā, jā. lieliska zāle. Jā, jā. Nu tā tad mēs par to varam tikai runāt, bet tur nebūs rezultāti. Mm. Vienīgie, arī par, kas dara, ogre. Arī par, arī par um, nu, vecā valsts teātra, operetas teātra telpām arī tur nav vērts runāt, jo tur ir citas ieceres. Tas būs vienkārši uh, velta enerģija un velts laiks. Šeit man jāsaka tā, ka uh, ir parakstīts arī nodoma protokols starp Ogres novada pašvaldību un kultūras ministriju. Uh, šobrīd tuvojas tas laiks, kad mēs visi ļoti gaidīsim, kad kultūras ministrija arī izpildīs to savu daļu, lai varētu šāds operets un muzikālais teātris ogrē tapt. Tātad, ko man jums novēlēt mūsu raidījuma pēdējā minūtē, lai Jums ir telpas skaistas, to, protams, novēl, bet lai šīs telpas jā, bet, iespējami ātrāk ir jau jā, ogrē? Jā, um, teiksim tā, uh, mēs jūs, mīļie skatītāji, mīļie mūsu operetas teātra draugi, gaidīsim mūsu izrādēs uh, jau 12. maijā Gorā būs Karlsons māmiņu dienā. Visi bērni ar māmiņām gaidīti jautri, asprātīgi, enerģijas pilns, pilna izrāde, valda lūriņa izrāde. Uh, Tad 15. maijā mums ir papildi izrāde mūziklam Mežozīte Bef kultūras pilī ar brīnišķīgo Raimondu Paulu mūziku, ar fantastiskiem solistiem un, un dejotājiem un kostīmiem un Inets Sipunovs multimedijiem. Jūs dabūsiet enerģijas lādiņu, tās nav vienkārši nodziedātas dziesmas, tur ir daudz visa kā ap tā, ap to mūziku un arī sižets um, tam visam ir kā karkas. Uh, un tad gaidīsim jūs 6. startautiskajā operētas festivālā Ikšķilē. Uh, pirmajā, uh, es atvainojos, mēs sāksim 28. jūlijā ar ieskaņas koncertu Ikšķils Luterāņu baznīcā. Tur būs jaunieši. Tad 1. augustā nu, laikam tā būs vienīgā brīvdabas izrāde mežozītei, mūziklam mežozīte Ikšķils estrādē. 2. augustā būs pirmais Marinas Zirdziņas starptautisko jauno, starptautiskais jauno muzikālā teātra dziedātāju konkursa fināls Ikšķilis estrādē – Un 3. augustā būs lielais operetes teātra jubilejas galā ar nu jau tradicionālo valšu vakaru noslēgumā, kur jūs visi varēsiet uh, operetes orķestrā pavadījumā izdejoties brīnišķīgos Johana Strausa valšus. Un būs arī kafēnīca, brīvdabā, būs īpašā atmosfēra, ar ko vienmēr raksturīgs mūsu festivāls. Un mēs jūs ļoti gaidīsim. Un mēs novēlam, lai jūs vienmēr gūstat prieku, gandarījumu, uh, atnākot uz mūsu izrādēm, jo tas ir mūsu uzdevums uh, – pacelt cilvēku dvēseles no ikdienas, bagātināt uh, un dot to enerģijas lādiņu. Brīnišķīgi vēlējumi kurus jums, mīļie klausītāji, izteica mūsu Latvijas nevalstiskā operetes teātra izveidotāja, mākslinieckā direktora Agija Ozoliņa Kazlauska, lai jums tiešām skaista šī vasara, mīļie klausītāji, un veiksmīgas izrādes operetes teātrim. Paldies!